Arratxalde hon bai. Goiz berri emankizunaren errepikari lotuko gara jarraian eta gaurkoan egun berezia izan da Europako hauteskundeak luz eta zabal aipatu ditugulako. Euskal Edabideen konpainian mai ingurua jarraitu izan duzu egoizean eta jakizue hori bera entzungai izanen dela arratxean sortzietatik aintzina. Baina momentuko goizberriko gomitari interesatuko gara eta ez da gai ez aldatuko ez zuekin Kristof eh, eta San. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 0 bost bost behatzi bost behatzi iru 0 0 bat. Europako hauteskundeak ulertu, ulertu duzuen bezala izanen dira gure aipagai nagusian gaurkoan, ez da balio zehaztea beraz izanen dela berritzere e, eh, be, main guru bat laister hainbat gomita eta euskal eta bidean eh, parte hartzearekin. Horrengoan interesatuko gira eh, irakurketa, lehen irakurketa bat eskaintzeko boska hoietaz, be, kontaktatu dugu gurekin izateko goizuntan, eguzki urtaga soziologoa egunon zuri. Egunon. Europako hauteskundeak eh, aipatzeko uh, lehen lehenik ipar euskalegiari begira ezar egiten, eh, Ez da Michel Lomarik lortu duen emaitza, baina uh, ala ere aipagarriena nahi izaiten alda uh, Frente Nazionalaren iguera hor. Bai, oso nabaria da, bai e, mailan, bai zidu eh, barrutian ere non eh, bikasutan lehen posizioan eristen diren, baina hori bezen begarria da, Iper Euskal Herria ba, Frente Nazionala bigarren posizioan eristen dela, eta portzentai eh, nahiko altuarekin, ikusi zen aurreko hauteskundetan bereziki presidenzialetan, legislatibotan, da baita municipaletan ere Frente Nazionalak lortu zuela pixkanaka ba, e, Frantziako e, e, mendebaldeko e, kostalde horretan ere geroz eta influenzia gehiago ikitzea, Bretainatik e, Ipar Euskal Herria. Hor, historikoki zonalde horiek ez ziren baizkuin muturrerako oso favorableak, baina ikusi da azken hautezkundetan, pixkanaka lortu dela hautezlego berriak ikutzea, besteak beste eh, hogei e, mila biztanletik beherako e, udalerrietan eta e, landa eremuetan eta horrek eragusten du azken finean Frente Nazionalak lortu duela bere hauteslegoa ba, e, anistea, diversifikatzea eta jendeak geroz eta lotsa eta beldur gutxiago duela bere burua Frente Nazionalaren alde jotzeko eta bere alde guzkatzeko de diabolizazioa ipatzen zen gari baten Frente Nazionalaren inguruan eguzki urtaga. E, eh, segituko dugu emaitza oiekin ere bai Frente Nazionalak lortu dituna eta onotik interesatuko gira Euskal Egi eh, Mailan, eh, H. Bilduk eta Ajuta e e Penubek lortutako emaitzei eta besteak beste ere Europan eh, bozka independentistak hartu duen indahari. Hori den ala da zurekin eguzki urteaga. Edo boste egietan lehen atera da eskuin mutuga, mugere urketa lehuntzen, hauzo egi horietan baitere bidiatu eta basena fagoan luku zen, bez lotxa hori desagertu dela eta hori geruari buruz behar bada pretentzione gehiago emaiten aldako ta elkarte hori edo eh, alderdi hori zergatik ez uh, eh, presidentgoko eh, hauteskundeetan zerbeiten zerbaiten ardiesteko? Bai, normalean, Frente Nazionalak historikoki emaitza oberenak lortu ditu Tuzkunde presidenzialetan eta europearretan. Presidenzialetan, berezeki, ba, bere liderraren e, figurari lotuak bai ziren eta e, lehenik jamagirupen eta ondoren bere alabak ba, jakin izan dute azken minean bereien alderdia enkarnatzen eta horren ondorioz ba, emaitza honak lortu dituzte eta e, hauteskunde europearrak bereziki hauteskunde jendeak posibilitate izan durako bere aserrea eta bere protesta adierazteko. Baina e, Azken, hautezkunde munizipalak erakutsi dute ere, pixkanaka Frente Nazionalak lortzen zula implantazio lokala, Eta Frente Nazionalen Estrategia epe ertainerakoa zen, e, alegia albezain bat ba, autetxi lortzea, naiz eta ez alkatetza lortu asera batean, pixkanaka notabilitate bat lortzeko, errespetu bat lortzeko biztanlearen baitan, eta hemendik lau edo bost urtera eh, ardura ankarguetara iritsi eh, alizateko. Horren, uh, arrazoia da, eh, bereziki, ba, eh, Marine Le Pen eh, Frente Nazionaleko buru izendatu zutenetik, bere estrategia izan da, desdiabolizazioarena, alegia, saiatu da, formak zertxo bai lehuntzen, naiz eta Frente Nazionalen ideia eta doktrina eta ideologia antzekoak izan, eta horri esker lortu du azken finan, hautezlego berri bat ere ikutzea, bereziki, heldu dena, ba, unp eh, inguruetatik, baina baita geroztageiago, ezkerreko, ba, eh, hautezleak ere, pixkanaka, hurbildu egin dira Frente Nazionaletik. Eh, horren arrazuia da, besteak beste, Frente Nazionalak bere diskurtso soziala indartu egin duela, eta horri esker lortu du bereziki e, langabezian den jendea, situazio prekarion dena, langileak, enplegatu sumeak, ba, bere ganatzea, eta horrek e, aukera eman dio, ba, bereziki abtezkundi Europa ba, botuen enuko goita bosta lortzea, horrek suposatzen du jauzi kualitatibo bat, zeren eh, horrek posizionatzen du alternatiba gisa. Hala ere, Euskal Egin Mailan hori patu boste bostegi, beraz, eh, Frente Nazionalaren alderat eh, joan direnak, Euskal Egin beti izan da, Ipar Euskal Egin beti uzkurtasun bat Frente Nazionalari, inbat gunetan inkorakadak sinitzen zirelarik, be, Ipar Euskal Egin gutxiago, horrengoan ja Euskal Egin Mailarat ere datu den sentimendua da hori. Bai, hor badira, hainbat faktore eh, hori espigatzen zutenak, alde batetik eh, egitura familiarrak zuen importantzia eta duena horrendikan e, eh, e, iparra euskal herrian, bigarrenik katolizismo sozialak zuen eragina, eta hirugarren faktore izango litzateke ba, euskal nortasunaren indarra. Eta hiru faktoreiek eragiten zuten, bazken ba, finan frente nazionalei, E, zaila implantazioa handiagoa lortzea e, Ipar Euskal Herrian, gauza bera gertatzen zen eh, bretanian maila handi batean. Baina horrek ikusten da, pixkanaka, ba, lortu duela, e, berri bat ikutzea, Hori adibidez adierazgarria da barrenkaldean e, eh, bereziki eta baita kostaldeko eremu batzuetan ere non hauteslego berezi horri ba eh, heltzeko gaitasuna duen. E, alegia e, mundializazioaren ondorioz eta liberalismoaren ondorioz ba gehien sufritzen duten sektoreak dira, kategoriak dira, izan daitezke laborariak, izan daitezke lenrandua bezala langabetuak edo langile prekarioak eta kolektibo horren arabera <clears throat> lortu du azken finez azken finean, ba, mesua helaraztea eta eh, hautez legoiek seduzitzea maila batean. Ego Euskal Herria ipatuko dugu eh, bukatzeko eguzki urteaga, la ere, Europa mailan orain, ikusiz efenak eh, edo eskuin muituak eginduen emaitza horrekin, egun berrogoi jarlekun aski ukanen ditu, berak, zer ondorio uh, izaiten alko dira? Hor, ikusten badira emaitzak Europa mailan ikusten da bi alderdi nagusiak, alegia Partido Popular Europearrak eta alderdi sozialista Europearrak, ez dutela gehiengo absoluturik eh, lortu, eta nahi badute gehiengo bat lortu, ezinbesteko izango zeiela, aliantza batzuk e, gauzatu alizatea. E, eh, datuak behiratu ezkero, ikusten da Partido Popularrak gehi liberalek, batu batzeko erabaki hartzen badute ez dutela majoria absoluturik. Horrek eh, azken azkenean bi eragin edo bi ondorio ukanditzake edota Eh, sozialistak eta popularrak batu egiten dira koalizioa handi batean, eh, Alemanian gertatu den bezala, edota ikusi beharko da, ia eh, Partido Popular Europearrak erabakitzen duen minorian gobernatzea, eta hor sustengoak beharko ditu, eta sustengoiek nun atxematen alko ditu, edota liberalen baitan, edo sozialisten baitan, edo eh, eskuin muturraren eh, baitan ere. Orduan, hor ikusten da eskuin muturrak erozta influenzia gehiago dukiko duela Europar Parlamentuan. Indarra izanen dute, beste alderdi batzuk ere gorakadak ezagutzen eh, dituzte, ipatzean dugu, eh, go euskal eh, bideratuz, eh, boska independentistarena lehenak, atera baitira bi eh, lehen alderdiak, eh, euskal izan Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroa mailan EH Bilduk lortu duen emaitza lehenak atera baitira hoiek euneko hogeita bi pasa bozkarekin. E, nola esplikatzen da horre bai goraka dabo? Edia da azken aldietan ez zirela aurkeztu alizan e EH Bildu koalizioakoak razilegalizazioak zirela medio, zaziturik joan eh, zirela. E, Baina horrengoan ala ere irakorketa positiboa egina izan da ordezkari bakar bat lortu larik. Orduan, eh, argi dena da, porzentaietan begiratzen badugu, ba, boto hartzaleak eh, aurreko hauteskunde autonomikotan ikusi den bezala, ba, bi herenak osatzen dituela gutxi gora bera, eh, eta lehen indarra izan dela, ego euskal herriari diagokio kionez eh, e Bildu, berreunda hogei mila botorekin, eta bigarren alderdi eh, jeltzalea, berreunda sortzi mila botorekin. E, eh, guziz ere, portzentaietan alderdi abertzaleak indartzu eh, agertzen badira, boto kopuruari dagokionez askoz ere ahulagoak dira, eh, zeren gogoratu behar da adibidez, EH Bilduren kasuan, Euskal Autonomia Erkideguan soilik, aurreko azken lau hautezkundetan berreunda irurita maus mila eta berreunda laruita maus mila botoren artean kokatzen dela. Eta kasu honetan, e, EAN, eunda irurita masai mila boto lortu ditu. Horrek soposatzen du, eun mila boto galdu dituela. Hori berezeki esanguratsua da eh, EH Bildurentzat kontutan izanik, ba, e, etak bere brokarmatua bertan utzi hor dinamika sendo bat sortu dela ba, ezkerrartzaren baitan, eta horrek aukera eman ba, emaitza onak lortzea, eta hautezle berriak ere lortu alizatea. Kasu honetan ikusten da, ba, galera bat egon dela, eta bere hautez lehen zati bat segurazki abstentzioan geratu da, baina beste zati bat ere agian bozkatu dio Podemos alderdiari, eh, alderdi berria da, eh, alderdi herrikoia, eta estadu mailan, eh, Espainiako estadu mailan, bost eskaino lortu ditu, eta ikusi da, ego euskal herrian, iruro mila boto lortu indituela, eta horrek suposatzen du, bai, e bai EH Bildu, eta bai Ezker ere maila batean, ikusten duela bere ezkerraldean ere ba alderdi berri bat sortu zaiola eta hori geroari begira zeindu beharko du. Orduan laurbiltzeko errango nuke porcentaietan emaitza onak dira abertzaleantzat botoetan ezain beste. Euskal Herri Mailako boska hoiekea eh, ipatzen, eh, ipatzen ditugu, eta Prisaski horrekin eh, segituko dugu zurekin eguzki urteaga egan bezala boska independentistaren inguruko irakurketa bat egiteko ere Europa Mailan. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Guzki urta zurekin segitzen dugu erran bezala, boska independentistak eh, aintzina egiten eh, dutela erten dugu Katalunia mailan adibidez eh, ERC eh, lehen eh, atera da, eh, bestalde joiten magira Flandrian ere bai eh, ene, beraz lortu du be, bozen euneko mesortzika laua, edo beste naz esko, eskozien ere ipatzen dugu, ogeita ogeita maika barutitik ogeita zazpi zenbatuta, ese alderdi, beraz eskoziako alderdi nazionalak lehen postuak lortu dituela, Garantzia berezi bat emaiten da, eh, Europako hauteskundeak eh, alderdi independentisten zat? Eh, alderdi independentistek bereziki importantzia ematen diete testinguru politiko determinatu batzuetan. Hori oso deigarria da bereziki Eskozian eta Katalunian non badiren erreferendumak eh, aurre ikusiak direnak edo prebizioen arabera ba antolatu nahi direnak. Eta horrek Dakar azken finean ba uteslegoaren mobilizazio handiago bat Kataluniari dagokionez parte hartzea hauteskunde Europa errauetan amar puntuz igo da 2008 behatzeko hauteskundei eh, konparatuta. Egia da, e, eh, 2008an parte hartzea bereziki ahula izan zela Katalunian, zeren eh, estaduko bat bestea baino 6 puntu ahulago izan zen. Kasu honetan, da ikusi da, gorakada nabarmena izan dela, eta mobilizazioak mesedegin dio batez ere errezerei, eh, independentista katalandarrei, zeren alde batetik, E, ikusi dute nola e, lehen indar bezala posizionatu diren eta ziuri gaina hartu dioten, ondoren boto kopuruan ere gorakada nabarmena izan da, eta hirugarrenik e, errango nuke lortu dute ba, e, e aldarri sozialista katalandarraren sektore kritikoa bere ganatzea. Hori izan zen bere garaian RFren estrategia, eta horregatik etzen aliantzan joan BNG eta EH Bildurekin, nahi zuelako azken finean azkartu indartu Katalunian bertan, lehen indarra izan, eta une berean ere sektore katalanista hori, eh, alderdi sozialistakoa, bere ganatzea. Eta maila batean, rendeteke, bere estrategiak funtzionatu duela, eta emaitza honak lortu dituela, eta hori bereziki importantea da, kontutan izanik, errezeren eta katalandar independentisten helburua dela, ba, referendum bat antolatu izatea, eta horri begira, biziki importantea zen, ba, emaitza honak lortzea hautezkunde Europa errauetan. Eskoziako emaitzei eh, begira, eh, lortzen dute uneko hogeita sortzik akotz sortzia, baina galtzen dituzte eh, Eskoziako parlamentuko bozekin eh, alderatuta hiru puntu eraz. aipatzen dugu edo kontsideratzen dugu, boska hori Eskozia mailan izaiten dela, be ireileko referendumaren eh, pixka bat aurre gustu bat? Bai, izan maila batean aurrekari bat eta elementu batzuk ematen dizkigu, erreferendum horri begira hainbat sondeo eginak izan dira, duela urte bat eseskoak eh, erres eh, irabazten zuen, baina azken hilabeteetan ikusi da nola baiez, baiezkoaren e, gora egiten ari den, gerozta gehiago, eta horrendik hilabete batzuk gelditzen dira ba, referendum hori antolatu alizateko, eta gaur egun inork ez dezake erran zekertatuko den zer nolako emaitzak eta ondorioak izango diren. Eta eh, Eskoziako prozesuaren interesa da, azken finean, eh, kanpaina guzia antolatu dela ez hainbeste iraganari begira eta eh, Eskoziaren, nortasunaren, zendotasunari begira solik, baizik eta asko proiektatu direla geroan eta proiektu bat, bestak beste sozioekonomikoa, e, ongizatezko estaduari loturikoa, Eskoziar kultura eta nortasunaren defentsari loturikoa, ba, aurreratzeko gai, gai izan direla, defendatzeko gai izan direla, eta gizarteratzeko gai izan direla, eta zentzu horretan ikusi beharko da ze gertatuko den e, urrengo e, erreferendum horretan, baina argi da hauteskunde europearrak zentzu horretan eta dinamika horretan importantzia berezia zutela. Eguzki urtaga, eh, horrekin bukatuko dugu gure gaurko elkarrizketa eskertuko zaitugu, e, Europako hoteskundetako obraz eh, maitzen irakorketa hori eskain irik. Mil esker, goizuntan gurekin izaitagatik. Mil esker zuri. Ba, mil esker magazina jarraitzagatik noski eta biharko goizberriren gomita jakizue ame txartzailuz izanen dela. Berarekin gure esku dago mugimendu herritarrak antolatutako gizakateaz puntu bat eginen dugu gutxi garatua bada ere mugimendu hau ba iparraldean pixkanak pixkanaka, pixkanaka indarra hartzen eh, ari da. Deialdia ipatuko dugu eta berarekin endaialdeaz ere mintzatzeko aukera izanen dugu. Beti bezala goizeko sortziak bos gutxitatik aintzina. zeharkatuz Ita zoroit ta iganauk Udazken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz Ita zoroit ta iganauk Zuhaiz biluziaren biluziaren gerizpean hor pondoa hor belaren hilobi hori zeta gorriz dena lokarturik dena lo Kura tostoa xume bezain edo Hain soia bereri ontzea Zubaiz guztiaren bizkorta xumez Hain Betea Ba non erortze honen duintasunak Irikantatzeran zaitzari Sonatzaiok kezkaturikote Joate askearen oparotasunean Betiko tasunaren irrian zi tibuna du kanten Bere baitan egositako ametzetaz isekaz Baile goal nere baitako ametzetaz isekaz Bait legoan udazken koloretan Landen lurrinak zeharkatuz Ita zoroit taiganak Hain soin lireri otzean Hain xume adiorik gabeko partia the girls are sweet to me.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 Horeretan errenterian sortu zen, baina urte luzeetan bizi izan zen endaian. Hortzaroan aintzu zen, nera bezaroan berri zitzuli zen, horeretara, sorterrira, eta gaur egun endaian bizi da. Itzuli mitzuli eta bereziki hortzaroa hots larogei garren amarkadan, endaian zegoen giro berezia kondutan harturik, Gerra Txikia izeneko liburua novela kaleratu berri du Susa argitaletxearekin. Bertan, endaian galgaraian nagusi zen giroa kondatzen du Xabi, sortzi bederatzi urteko protagonistaren begietatik ikusita. Autobiografikoa ote, garroren bigarren novela. Hori ere, galde ginen diogu. Ibi beteko gau baten Isili isili gindoazen Mendizerran barrena Lagun nuela maitea Ilargia betea bazen Beteago zen gure pena Ilargi beteko gau batez Mendizerran barrena Barkatu dezatela gerra Dena odoltzen duen gerra Mugaze harkatu baino lehen Iargi beteko gau baten Makurtu nintzen lurra bera Atxekabez musukatzera Barkatu nazala Gerra Gerra utzi nuen Bizi erdia lokartuan Beste erdia hartu nuen Ez jausteko abaildua Orain frantziako lurretan Biarragian urrunago Ni ez naiz herri minez hilko Herri iraun baino En ez horlekuko lurretan Iru muinok mendizerra Talau pinuk baso itxibat Bos lur zailur gehiagizkoa Oien erriko lurretan O oh, baie En itxaropen bat birrindua Oroi mina infinitua Tarri bat hain txikia ezen Hamets bakarrean sartzen den Iargi beteko gau batean amets bakarrean sartzen den Ilargi beteko gau baten Kultur alea Lander Garro, zer moduz? Ondo, ondo, ondo. Ongi? Bai. Gerra txikia izeneko novela, kaleratu berri duzu, eta ez da zure lehenengo idazle lana, ez? Eh, novelare baduzu lehenagotik, kontrarioa izenekoa. Eta horrengo honetan irakurlea gal garaietara e, eramaten duzu, urte haietan e, endaiara bizitzera e, joan edo etorri behar izan zuen familia bateko semea da, xabi eta berau da nobelako protagonista. Ama eta beste bi nebarrebekin topo hartu eta endaiara iristen da. Mm -hmm, hori da, hori abia puntua bai. Zuzen goaz. Bai, oso no. Eta laro gehi garren amarkadako bueno, ba, bizi nagusi da novelan, xabik sortzi bederatzi eh, urte ditu eta zerrekin egiten du topoen daian. <laughs> E, ondo san duzu, laro gehi da eta ba, gizu eh, gure, gure gerra hau ba, momenturik zailen etako batean zehon bueno, gure gerra, gure gerra honen eh, enegarren ene kapituloa, ez? E, eh, lehen agotik, egondakoa ziren beste gerra oso bortizak ere, ez? Baina, ben, laro markada bereziki latza izan zan, eta eta, bueno, Xabi Ugarte eta bere bi anai arrebek, bueno, ez dakite oraindik zer dan gerra, ez? Eta, ba, nekez jakingo dute, amarekin topoa sartzen direnean, laro iru garren urteko ondarretan, justu, ja, urte amaitzen ari dela, urri aldera sartzen dira topoan endaiara etortzeko, eta nekez jakingo dute, bidaio horrek e, beraientzako ze suposatuko duen, ez? Zeren eta honea etortzen dira, eta gerra da nolabait ere atejoka beraien etxera etxera mm-hmm. datorrena, ez? Eta gerrak eh, hori dauka, ez? E, zure atea zure atea joten ez balin badu, ez zule ikusten, ez? irudi gerra da gauza datorre latente dagoena, ez? Baino zure etxeko atea jotzen balin badu, barangutatzen zea gerra da gauza gauza oso ikaragarria, ez? Ba, eh, familian gerrak atea jo zuen eta gerra etxeraino sartu zen besteak beste aitaren bila edo aitaren gana eh, hartzen baitu familiak eh, topoa. Eta liburuko gertakari garrantzitsunetariko bat, ez? Beste hainitzen artean e, peru esteinen erailketa da. Hmm, bai, e, libura dago kontatuta ume baten e, begietatik, ez beraz, umeak ez daka, ez daka gaitasunik, e, noetre, egoeraren erradiografia bat egiteko, ez esateko, bueno, ni paraldean ator, e, iparraldea da Ego Euskal Herrian goian dagoen zati hori, beste administrazio bat hemen pedagoena, eta hemen dago jende multzo bat, datorrena e, egoaldeko administraziotik ies eginez, eta ba, hauen artean sartuko naiz, eta lako batean badatorri indar armatu bat, gal izena duena, e, jende hiltzen duena. Ez taka gaitasunik erradiografia hori egiteko, ez? Eta esplikatu ere, ba, umei ez ezkia gauzak horrela esplikatzen, ez? ez pixkate eh, geopolitikaren ikuspegitik, ez? Oroan zegatazen da, gertatzen dena da, beraiek ezautzen dute, ba, ba bere, beren, gu, beren gurasoen ingurune txikia, ez? Zagutzen dituzte, beren zuen lagunak, eta hola, ez? Eta zegatazen da, ba, Peru, Vicente Perurena da e, eh, Xabiren aitari aterpe ematen dion persona. Bueno, Vicente Perurena da Vicente Peruenaren familia, ez? Orduan, hor dago, nahi dira, liburaren abia puntua, liburaren abia puntua hori da, ez? Et, iparaldera tortzen direnean, e, errefusiatuak e, iparaldera tortzen direnean, aro egarren amarkadan, etzagaten ater, etzeukaten aterperik, ez? E, Arri berzuten, beren bizi modua antolatzen iparraldean. Orduan, e, normalena izaten zen, hasiera mentzat egota beste errefusiatu batzuen etxean, ez? Ugarte detarren e, aita, datorre eh, iparraldera eta Bixente Peruenak ematen dio aterpe bere etxean, ez? Orduan, familien artean ba, laguntasun handia sortzen da eta Xabi Ugarteren, Xabi Ugarteren kasu konkretuan ba, bueno, ba, Bixinde ezagutzen du bere aitari aterpen baten dion personalako eta geroa. parte ba, bueno, ba, baita garria dalako eta karina ematen diolako Xabiri mm-hmm. ere ez eta orduan ba, alako batean bat orgal e, Bixente Peruen, etxe parera eta Bixente Perurena akabatzen du. Gertatzen da liburuan Bixente Perurena ez dela Bixente Perurena. Beste izen batzuekin. Beste persona bada oranik egin, egin duan izan da e, historia hori no, bilakatu eta nire eta egin liburuaren behar izanen e, arauera bihurritu eta eta fiziora, fiziora mm. ez oran Peru litzategena txomin da, eta gaina pues, bakarrik hiltze dute ez dute estinekin hiltzen ez. Lander, aipatu izan duzuzuk lehenago ere e, eriotzak inozentziak entzen diola ume bati, aur bati. Mhm. Hori islatzen da? Bai, bai ze mm, kaume baten e, begitara ere ze, zer da eriotza ez? E, zer da bizitza, eta zer da eriotza? E, oso nahi esango nuke oso kontu mm, lainotxua da, ez? Umearen, ume, txat zer den existentzia, ez? Eta nola existentzia hori bat batean amaitu daitekin umearen txako oso, oso kontu urruneko adia, ez? Tu imaginatu ere egiten, derrepente nobe desagertu daitekenik, ez? Eta des, desagertzen denean ere zegertatzen da, ez? Desagertutako horrekin. Xabi, Xabi lehenagotik ezagutzen du eriotza, bere hildalako, baino ez da oso konstiente oraindik, ez? Sentimendu dauka dituna edo egunetan agertuko doala, ez? Eta peru hiltzen dutenean, ba, eskuritzen du benetan zer dan galera, norbet desagertzea eta norbet betiko desagertzea, ez? Eta, eta alde bai, beretzako ikasgai Mm, bazitala, neko zitala da, ez, edika jartzen dugu parez pare, parez pare bizitzarekin, ez, bizitzaren zentzuarekin, aregia gure behin behin neko ez, ez zela ona betiko. Eta, ba, bai, zentzortan, e, txominen e, eriotza, bauka e, esan nahi hori. E, Eta, Lander, ze puntutara da liburba autobiografikoa, zuk ere, gisa horretak aurtzaro bat, bizi izan zenuen? Ba, Beste egit, porzentaje handi xamarra doka, ben handi xamarra izanik ere, nik esango nuke oso autobiografikoa dela benetan ez. Kontatu nahi nuena oso nere barruan dagoen gauza badalako ez. Ba, gerraren deskubrimendua eta eta eriotzaren gogortasuna. Eta batez ere, ba, mm, familia baten baitan gerraren beldurak eh, izan ditzaken eraginak, ez? Gerra aipatzen ipatzen dugunean, ba, bueno, ba, ez? Gure eh, batazka hau, ba, ez? Hori da, ah, nik kontatu nahi nuen, gauzetan, behar da, importantena, ez azkena novela bat gauz asko dauzka, eta behar da, importantena hori izan. Gertatzen dena da, esango nuke olako, mamira juteko edo gauzen sakontasunera juteko novelistak ezurra behar du derri horrean, ez? Zedikan, bueno, ez, ez duke jakin oso ondo esplikatzen, baina baina bai, eh, azkenean eh, ez da posible, ez da posible autobiografiaren bidez mm sentimentuetara iristea ez. Ez dakit, neko aldrebesa ematen duen antzuna, baina ben, horrela da. Bizitza zinda kontatu ez. Novela bat inoiz ez da bizitzan representazio bat. Azkenean eh, novela bat ere ikuntza artifizial bat da ez. Ne, neko banu ere, ez, autobiografian kontatu neko banu ere, ez nuke, ez nuke espaziorik. Zene eta zenbat eh, okupatzen du egun batek bizitzako egun batek liburu batean, ez? Ba, eterno alizateke, ez? Mm -hmm. nobelistak egin behar du, bueno, ere kuntza bat, subterfugio moduko bat, bat, ez? E, errepresentatzeko bere, bere baitan dagoen ideia bat, ez? Eta horretarako, ba, ba subterfugio hori ere, izateko, ba, gezurra behar du, ez? Iruzurra behar du. Eta Lander, ez dakit zure burua ala duzun, baina e, jende askorentzat idazlea zara. Mhm. <laughs> Zuk ez dakit zer diozun, baina idazle bezala e, liburu hau zer da? Astapenetik edo asiratik argi zenuen noizbait kaleratuko zenuela ba, kontakizun hau, gal garaian eh, hemen endaian eta bueno, Euskal Herriko txoko askotan gertatzen zena. Bai, bai. Beti ukieto, oso oso barri. nahi du zirri borroa bazen nola buruan. Bai, e, nik lehen da liburua, nire lehen liburua izan zen, e, narrazio lagur ez liburu bat, eta han gertzen zian kartzelako kontu asko. Nire ezak gore gai importantea da kartzela ez. Azken batean e, idazleak e, bere mundua kontatzen du ez, bere berari bizitza tokatu zaion errealitate sozial hori ez, bere eta nik ezagutu duan e, eh, Euskal Herria oso Euskal Herria bat azkatsua eta eta kartzela ez eta poliziaz bere izan da, ez orduan ba nere obra oso oso nabarmena da hori, eta polizia da guztietan kartzelak, e, hildakoak, e, preso hartutako jendea, e, maitasun eta elkartasun keinu txikiak eta eta egia egia esan ni idazten hasi momentutik e, burura etorri zizean lehen daiziko arpegietako bat peru izan zen, hori, hori oso, oso garbi daukat. Zeren eta eh, da gauza bat, gatzen zaizuna barruan, e, eh, peruen eriotza bat zizean barruan modu batez, non e, eh, takin da san exorzismo bat da, ez, niretzako hau, hau, hau Eta, bueno, ba, pixka justizia pixka bat egin ez, peruen desagarpenari ze, ezingo zaino, inoiz e, bizitza eman berriz peruri, ez? Barrenak askatu dituzu? Ba, esango nuke baietz. Esango nuke baietz, gero ez dakit, ez dakit zein eurrira ino sentitzen dudan ez dakit bera liburuan dagola edo Zian, gero, ga, gertatzen dena nik ere peruz duala zagutzen. Ni eh, ez nire zagutu. Nik ez da gizten ikusiko non gizon hori, baino dozena da bider, mm. asko jota, ez? Hora nere, nere baitan, bai, nere baitan dauka pesu pisu eta handia, baina nere bizitzan zinez, zekit, irrazione baien toki txikiagoa dauka. E, eh, irrati honetan gehiagotan egon naiz. <laughs> Eta hala ere, ba, nere baitan betezen du espazio, espazio izugarria, ez? Eta pistakite lortu dudan nigan, nigan betezen duen espazio handi hori ondio esatzea. Eta, eh, Lander, eh, gerra txikia du izena liburuak, susa argitaletxarekin eh, kaleratu duzuna. Gerra, esan dugu aipatzen dela, ume baten ikuspuntutik, gerrak bi alde ditu, batzuk hile egiten dira, eta beste batzuk bizirik segitzen dute, bizirik edo bizirauten, ala hmm. moduz. Hmm. Bai, bai nagusinetakoa hori da izan ere, ez... E... E, norbait hiltzen denean norbe diltzen denean lehen daiziko ondorioa da, norbe desagertzen dela mundutik, hori lehen daiziko ondorioa ez. Baina desagertzen den personari ez da jola, ja desagertu dalako ez. Orduan bizirik, bizirik e, eh, gelitzen den jendearen arazu ilakatzen da ez. Joan dako horren e, ausentzia. Eta gogo eta horretatik e, abiatzen da liburua ez. E, ze asko, e, gerraz e, jaruten dugunean, beti estatistik egiten dugu, ez da bat hildako, eta beste, eta pentsatzea astentza eta dugun hildakoak ez dira eh, arazo bakarra ez. Arazo, arazo areta garrantzitsua da bizirik gatzen direna egin zer gertatzen den. Eta nola biziko dira horrela antzean, zer egin gogute eh, joan dako horren ausentzi pixu, pixu handi horrekin ez. Mhm. Eta gero ez da hori bakarrik ez. E, da gerraren baitan bizirik dauden daudenen beldurra ez. E, bizirik gelditzen direnen beldurra da joan dakoak bezala joango teiren beraiek ere ez, hanka gaurretik. Ba, Lander, guztion ez gain, e, bizitza eta ariotzaren arteko oreka edo, bueno, pasabide horrez gain, nebarreben arteko gatazkak, e, maitasuna, guztia, eh? sartzen da pixka bat e, eh, xabiren bizitzan, eh? liburu honetan, saldu zure libura, zaitik irakurri behar da. <laughs> Bueno, en esta aquí ni de salduko. <laughs> Gomendatu zazu. <laughs> Ira gurri ez. Ez, eh, ni... Bueno, zekit, eh, asko hitz egin dugu ez geure herria eta geure gatazka eta betabeste beste eta nik esan gure, ba, zuk esan ez bezala, ba, liburua askoz gehiago dala, ez? Liburua da, nik beti irakusten duanen ere guztien zaizkit eh, personaje batean oinaretutako liburuak, ez? personaje bat jartzen dutena hor abian eta personaje horrekin batera irakurlea ibil, ibilarazen dutena ba, os, distantzia zoragarri bat, ez? Azken batean, e, liburu bat, liburu bat irakurtzen dugunean, nik uste ez egula libura gustatzen norbaiten bizitza ezagutzen dugulako. Baizik eta norbeite horren bizitzari esker geure bizitza hobeto gulartzen dugulako, ez? Nik zakit, esan guruk libura saltzeko, nahiz da oso, oso dese zaidan postura hau, sentimendua gatu zitzei dela, bori ba, gertatzen zara, ez? Libura hau irakurtzean, libura hau irakurtzean mundu guziak sentitu dezakela, bere izan zitekela, tranquilamente xabi ugarte, eta berari gertatu zekiokela, alako mo, momentu e, arraro batean ze hortzaro, hortzoroko kontu batez aia, ba, terepente ba, bere bizitzan gerra gertzea eta ez jakitea oso nola jokatu, ez jakitea oso nola, nola enkajatu gertakariak, ez jakitea nola egin naurre, ez jakitea nola, nola desafiatu beldurra eta eta bueno, gerrak dakartzan kontu guzi horiek. Eta gainera, aurre egin barizatea horri guztiari, aur baten berezko behar izan guzti egin, ez? Dala, ba, hori, ba, ba, maitasunaren deskubrimendua eta bizitzaren deskubrimendua bea, ez? Ze, aur baten zagoia hori bakarrik neko, neko zaila izan daiteke, ez? Ba, Lander, Gerra txikia liburu dendetan dagoia da, hmm? irakurtzeko prest, liburua deskubritzeko prest, zu ustu zara, hmm. <laughs> liburua idaztearekin, besterik izango duzu buruan, pentsatzen dugu. Bai, ba, bai. beste liburu, pilla ba, <laughs> beste liburu pila, ba, Hori da, idaztea daukagun handena, ozkabola liburu pila bat idazteko, eta demora gutxi. <laughs> Ba, hartuko duzu denbora aurrengoa kaleratzean e, eh, gure gana etortzeko. Dudaia, eh? Mi esker eta sorteon. Zuri, aio. Zuri, aio. Ba, honen bestez eh, heldu gara gaurko kulturalea emankizunaren bukaerara gustokoa izan duzuelakoan badakizue bihar itzuliko garela sintonia eta tenore berdinean eta gainera ongi baldin badoaz gauza guztiak, asteburuan iraganen den elirale dantza konpainaren besta aipatuko dugu biharkoan. Gure partetik, besterik ez beraz eh, ongi izan eta jarraitu Euskal Irratien konpainian. Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor intensa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo. No se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, mejor que la mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te va. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen y del morado de mi mejilla Salta el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no atrás el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses